Jaja, es el Medinas. Ey, la RJ, pa. Eh, DJ Pla. Perro primo el maqueto. Rey Permiso no, correte, caigo rentonado juguete, todas las perras me están moviendo el ojete, están buscando que le mande cohete. Dice, flaca, mira el conjunto capa, hoy vos no te me escapa, mueve esa, muéveme esa, muéveme esa chapa, capa, capa, capa, capa, capa. quiere que le ponga el juguete en la boca. Caemos al par y se explota, los giles que noten que somos la nota. Que no se me pongan celosas, que tengo pa' vos y pa' todas las otras. <laughs> para, para, para, para, para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Flaca, mira el conjunto capas, giles no destacan y mientras yo fronteo a mí me mueve la chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Empiltado, entonado, revolado con Renzo. En el VIP estamos gastando par de pesos. Que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso. Hablan y no saben nada de eso. Jaja, para, para, para, para. Una chopa la cosa y un jean siempre ancho. Con estos lagartos no me rebajo ni agancho. Tomando relaver en el vito y con mi rancho. Muéveme esa chapa, chapa y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Muéveme esa chapa, chava. arranco medio de copete, en el bolsillo un cohete, siempre con el combete, permiso no correte, bien bajito los coches, llegamos siempre al corte, silen en los escapes, tenemos los garrotes, parádate en el mate, acércate, mami suéltate, que estoy con el Medina para enfiestarte, con el rescate, el baile hasta las 7, caminando el cote, copete, copete, copete. se tira para atrás para que le mire la cola. Tan, tan, tan poputona se tira para atrás para que le apoye la bola. Kobe después de las 12, perro primo el maquetoso, perreo Medina, pa' que lo baile la atrevida. Cumbia 420, eh, ya la tu pa. Suena sur a todo ritmo, eh. Tete Bilardo, es el Medinas, pa' la y pa' la fina, eh. DJ Pla, ya saben.